Mīloša cilvēka sirds. Saskatot dievišķo cilvēkā, ir viegli viņu mīlēt. Allaša saskarsmē ar citiem ieteicams pievērsties būtībai, tas ir Dievam. Ja vēlamies mīlēt kādu, tad labāk mīlēt vienoto, kurš ir pati mīlestība. Ja, protam, mīlēt Dievu, tad viegli varam mīlēt viņu arī cilvēkā. Ja kāda cilvēka trūkuma un sliktās īpašības ir acīm redzamas – Centieties sajust, ka tās nepārstāv viņu pilnībā. Viņa patiesā būtība ir bezgalīgi labāka par to, ko redzat pašreiz. Centieties saskatīt dievišķo citos, kaut arī viņiem ir trūkumi. Saskatot trūkumus, mēs cilvēkam nepalīdzam. Mēs tikai kavējam savu personisko izaugsmi. Ja meklēsim kādā trūkumus, viņa nedievišķās īpašības nezudīs, un arī mūsējās neies mazumā. Gluži otrādi. Viņa nedievišķās īpašības, viņu aizstāvot, pastiprināsies. Arī mūsu pašu lepnums, augstprātība un pārākuma izjūta sāks izcelties. Taču saskatot cilvēkā dievišķo, mēs pātrinām savu izaugsmi un palīdzam arī otram veidot savas dzīves īstenību uz dievišķiem pamatiem. Mums jāuzlūko citi ar mīlošu sirdi, nevis ar kritiķa aci. Lai redzētu dievišķo citos, mums jāmīl. Patiesi teikts, kas mīl, tas otrā neredz nepilnības. Ja jūs patiesi kādu mīlat, tad grūti viņu pelt. Mīlestība nozīmē vienotību. Māte, kaut arī zina sava bērna neskaitāmos trūkumus, nebeidz viņu mīlēt, jo ir nodibinājusi vienotību ar viņu. Ja bērnam ir kāda nepilnība, māte sauc šo nepilnību par savu. Ja atskāršat, ka jums ir grūti mīlēt cilvēcisko kādā, tad mīliet dievišķo viņā. Dievišķais viņā ir Dievs. Dievs mīt šajā cilvēkā gluži tāpat kā Dievs mīt jūsos. Mīlēt Dievu ir ļoti viegli, jo Dievs ir dievišķs un pilnīgs. Ja skatoties uz cilvēku, ik reizi spēsiet apzināties Dieva esamību viņā, tad jūs – neaizskars viņa nepilnības vai trūkumi. Mans kungs, iemāci man tikai vienu, kā mīlēt pasauli tā, kā tu mīli mani.